իսկ այս ժամին Վիեննայում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նիստ անցկացնում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առաջնագծում կրած մեծականակ կորուստները պարտակելու սեփական բարոյալակված բանակի մարտական ոգին ինչ որ կերպ բարձրացնելու համար դիմել է հերթական էժանագին քարոշչական հնարքի հայտարարելով թե իբր ադրբեջանական ուժերը տիրել են մտաղից բնակավայրին ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտարարում է, որ վերոնշված տեղեկատվությունը իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Ուղղակի հերթական անգամ հակառակորդ կողմը ցանկալին ներկայացրել է իրականության փոխարեն։ Պարզվում է, որ հակառակորդը ապաշնոր է ոչ միայն մարտադաշտում, այլև քարոշչական ճակատում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսպես ասած մասնագետները հավանաբար լսել են, որ գոյություն ունի նաև քարոշչական պատերազմ, սակայն հաշվի չեն առել, որ հատուկ հոգեբանական գործողություններ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են գոնե նվազագույն գիտելիքներ։ Մարտադաշտում ցավագին հարվածներ ստանալով ադրբեջանցիները ըստ երևույթին որոշել են հաջողության հասնել քարոշչական հարթության վրա։ Հերյուրելով Մի կիսագրագետ նամակ, որը իբր թե գրվել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վայքարոզիչները չեն հասկացել, որ հայերեն նամակ գրելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է գոնե բավարար չափով իմանալ հայոց լեզուն։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, նամակի ոչն ու գրագիտությունը կամ ավելի ճիշտ անգրագիտությունը մեկնաբանության կարիք չունեն։ Արցախի համար ստեղծված այս ցաներ իրավիճակում հազարավոր հայրենակիցներ դիմում են Արցախի հանրապետության կառավարությանը հայտնելով իրենց աջակցությունն ու օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը։ Այդ կապակցությամբ Արցախի հանրապետության կառավարությունը թիկունքային եւ ինժեներական աշխատանքները պաշտպանության բանակի հետ համադրելու համար ստեղծել է օպերատիվ շտաբ, որը գլխավորում է ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Շտաբի անդամներն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, Կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը, Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնորեն Արտակ Միրզոյանը։ Ստեղծված օպերատիվ շտաբի Պարինային ծառայության պատասխանատու է նշանակվել ԼՂՀ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Հեռախոս 097 2509009 047 95 90 66 իրային ծառայության ապահովման մասով Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Արտակ Միրզոյանը հերախոս 097 20028 047 97 55 77 Արտակարգ իրավիճակներում սահմանամերձ եւ հրետակոծման տակ գտնվող բնակավայրերի քաղաքացիներին ժամանակավոր տարհանման մասին ընդունված որոշումների համաձայն բնակչությանը աջակցություն ցուցաբերելու եւ սոցիալական որոշ խնդիրների լուծման նպատակով ԼՂ կառավարության աշխատակազմում նշանակված են պատասխանատուներ կոնտակտային հետեւյալ տվյալներով ԼՂ կառավարության աշխատակազմ առաջին հարկ 109 աշխատասենյակ հեռախոս 097 22 0081 097 22 44 44 047 95 42 30 Ձեր փոխանցումները կարող եք կատարել հետևյալ հաշվեհամարներին. Հայաստանի Հանրապետության դրամով, Սպասարկող բանկ, Արցախ բանկ Փակbaşın տիրական ընկերություն, Հասցե Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, ArtsM 22, հաշվի համարը 0 223006122111100 Ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ԱՄՆ դոլարով Սպասարկող բանկ Արցախ բանկ Փակbaşın տիրական ընկերություն հասցե Կիևյան փողոց 3 Երևան Հայաստան Swift Arts M22 հաշվի համարը 0 223001101153200 ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն Արցախի Հանրապետության կառավարությունը երախտագիտություն է հայտնում բոլոր աճակցողներին ստեղծված այս դժվարին ժամանակահատվածում արցախցիներին սատարելու եւ նյութական ու բարոյական աճակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր անց է կացրել աշխատանքային խորհրդակցություն ԼՂ կառավարության կողմից ձևավորված արագ արձագանքման օպերատիվ շտաբի անդամների հետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է այս կառույցի ձևավորումը եւ կոնկրետ հանրարարականներ տվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ԼՂՀ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Վեսի AM-ի թղթակցի հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի հայերի միության եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը մասնավորապես նշել է. Մենք կոչ ենք անում բոլոր հայկական կազմակերպություններին եւ համայնքներին օգտագործել իրենց հնարավորությունները համաշխարհային հանրությանը, օտար պետությունների ղեկավարներին, միջազգային կազմակերպություններին եւ հասարակությանը հասցնել օբյեկտիվ տեղեկատվություն հակամարտության գոտու իրավիճակի վերաբերյալ։ Մեր ջանքերը ուղղվելու են հանուն մտավոր նյութական, քաղաքական, ֆինանսական, տեղեկատվական եւ այլ ռեսուրսների կոնսոլիդացիայի, ԼՂՀ-ի եւ Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգության, իրավունքի եւ ազատության պաշտպանության նպատակով։ Իմ կողմից որոշում է կայացվել հատուկ հաշիվ բացել եւ ֆոնդ ստեղծել ի աջակցություն ԼՂՀ-ի։ Առաջին ներդրումը 5 միլիոն ռուբլի ես արդեն հատկացրել եմ անհապաղ փոխանցման համար։ Կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում, հնարավոր օժանդակությունը ցուցաբերել մեր քաջարի բանակին եւ Արցախի իշխանություններին։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ խորհրդակցությունից հետո պատրաստ եմ առաջարկել ազնական օգնություն զոհվածների եւ վիրավորների ընտանիքներին։ Մեր պատմության այս դժվար պահին մենք պարտավոր ենք միավորվել հանուն հայ ժողովրդի շահերի։ Ագրեսորը եւ ճշտամին պետք է խիստ պատժվեն մարտի դաշտում։ Մենք վստահ ենք, որ հայկական բանակը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայոց աշխարհի լիարժեք աջակցությամբ կպարտադրի Ադրբեջանին խաղաղություն հաստատել կամ էլ կապիտուլյացիա հայտարարել։ Երեք Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում նորին Սուրբ Օծություն Տեր Տեր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի բարձր հանդիսապետությամբ կատարվել է հանրապետական մաղթանքի հոգևոր արարողություն, որին միացել է նաև Արցախի թեմը։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում նախագահությամբ թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի եւ մասնակցությամբ հոգևոր դասի տեղի ունեցել հանրապետական մաղթանք։ Եվ մեր այս աղոթքն է հանրապետական, որ մեր հայրենիքը անսասան լինի, թե Հայաստան, թե Արցախ, մեր հանրապետությունները, որpիսի մենք լինենք կայուն, ամուր, նույն արիական ոգով եւ անսասան հավատքով։ Մեր զինվորները լինեն ողջ ու առողջ։ Մեր պատերազմը այսօրվա, որ նորից մեր վզին են փաթաթում, նենգաբար ներխուժելով Արցախի սահմաններից ներս մեզ փորձության են մատնում։ Մենք ձեզ հետ միասին փորձված ենք եղել 20 տարի առաջ անցնելով նույն Թուրքի յաթաղանով եւ ձերք եք բերել աստծո ողորմությամբ, մեր ժողովրդի ուզիվորի խիզախությամբ ու մեր ազգի միաբանությամբ հաղթանակ։ Մեր գործը արդար է, ճշմարիտ է եւ սրբազան։ Նորից պիտի հաղթենք։ Մեր միաբան ուժերով, աննվազ կամքով, զորեղ հավատքով Միայն մեզանից այսօր պահանջվում է հետևյալը. մնանք ինչպես միշտ սառնասիրտ մեր լեռների պես կարկապահ ամեն մեկս լծված իր պարտականությանը աստված մեզ հետ է կասկած չունենք միայն ձեր ամեն մեկիդ մի փոքրիկ աղոթքը մեր զինվորի համար մի փոքրիկ մոն վառելը ձեր բարի մաղթանքը կհզորացնի մեր զինվորներին կյանքերը կփրկի Ոմանք նույնիսկ չեն էլ վիրավորվի։ Այս ամենը կախված է մեր անթանրական հոգու համագումարից, երբ որ մեր հոգիները, հավատքը, կամքը, ցանկությունը մեկտեղվում է, դառնում է հաղթական նետ, որը գնում է եւ հասնում է իր լավագույն թիրախին։ Մեր թիրախը խաղաղությունն է։ Մեր թիրախը անսասանությունն է, արդարությունն է։ Մենք դատապարտում ենք բոլոր տիպի պատերազմները, հանցանքները, առավել եւս այսպիսի նենք ոտնձգությունները, որ այսօր կատարում է Ադրբեջանը մեր նկատմամբ, բայց մենք պիտի շարունակենք մեր ազնիվ այս պայքարը, որպեսզի հասնենք վերջնական խաղաղության, վերջնական հաղթանակի, որին հավատում ենք եւ ավելին համոզված ենք, այնպես որ ձեզ եւ մեր զինվորներին, որոնք այսօր իսկապես մեր երիտասարդները կատարյալ հերոս են։ Եթե դուք լսեք այն պատմությունները, թե առաջի գծում 18-19 տարեկան տղաներ, զինակոչիկներ, թե ինչ հերոսություններ են կատարում, դուք կհիանաք, այս ջահելները մեր սերունդին էլ գերազանցեցին։ Եվ ես ուրախ եմ, փառք եմ տալիս Աստծուն դրա համար։ Եղեք ամուր Անսասան մի տխրեք, ձեր համեծ ժպիտը թող ձեր երեսներին լինի։ Զորեղաղոտքը եւ ձեր անսասան արիական կամքն ու ոգին։ Դա է գոտե պնդելու, պնդացնելու ձեր ոգին թրիչկով գնալու է դեպի առաջի գից, զորացնելու է տղաներին։ Դա լավ իմացեք, օրտնյալ եղերուք, իշտորացու փոքրույն, երթայքի խաղաղություն, ի հավատք, եւ ի աջակցություն, եւ ի հաղթանակ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եղեցին ձեզ։ Համենից, ամենեսյանսից։ Ամեն։ Քաղաքական անցուդարձ։ Ինչ է ընդհանրում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում առկա սուր իրավիճակը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված հերթական պատերազմ, թե հերթական, թե կուզև աննախադեպ լայնածավալ դիվերսիա։ Ինչ է ձգտում Բաքուն։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Երևի թե ավելորդ է հիշեցնել, թե ինչ հավարտ ունեցավ 1991-1994 թվականների Արցախյան պատերազմը, որ արցախցիներս իրավամբ անվանում ենք Արցախահայության հայրենական պատերազմ, եւ թե այն ինչ արդյունքներ ունեցավ Արցախի եւ ինչ հետևանքներ Ադրբեջանի համար։ Բազմիցս միանգամայն իրավացիորեն ասվել է նաև, որ այդ պատերազմը վերջնական ավարտի չի հանգել։ Ընդ որում, հակամարտող կողմերից եւ ոչ մեկի համար։ Իսկ 22 տարի առաջ կնքված Մայիսյան հրադադարը ոչ այլ ինչ էր, քան փխրուն խաղաղություն, որ ցանկացած պահի կարող է խաթարվել նոր պատերազմի տեսքով։ Կողմերից յուրաքանչյուրն էլ այդպես մտածելու իր յուրովի հիմքերն ուներ։ Անկախ միջազգային խաղաղարար առաքելության, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի շարունակական միջնորդական ջանքերից, որոնք ցավոք այդպես էլ չհանգեցրին այդ գորդիան հանգույցի վերջնական հատմանը։ Եթե հայկական կողմերի համար 1994 թվականի մայիսյան իրադարձությունները խորհրդանշում են իր ազատության եւ անկախության համար մարտնչող Արցախի հաղթանակ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմում, խաղաղ կյանքի վերադառնալու եւ նորանկախ պետականությունն ամրապնդելու, կայացնելու, ավերված երկիրը վերականգնելու հնարավորություն ապա Ադրբեջանի համար նման ավարտը ոչ այլ ինչ էր, քան խայտարակ պարտություն, ֆիասկո, Լեռնային Ղարաբաղն իսպար հայաթափելու եւ վերստին իր վաղեմի կայսերապետական իրավայենթակայության ներքո վերադարձելու հույսերի ու նկարտումների փլուզում։ Իլրոմն նշենք նաեւ, որ Բաքվի համար Լեռնային Ղարաբաղը շատ ավելի լայն եւ ընդգրկուն ռազմավարական նշանակություն ունի, քան որպես զուտ նախկին ԱԴՌԽՍՀ գազմի բաղկացուցիչ մաս, որը նրան բռնակցվել էր անցյալ դարի 20-ական թվականների սկզբներին բոլշևիկյան Ռուսաստանի Կոմկուսի Կոբյուրոյի որոշմամբ զրկվելով Մայր Հարինիքի Հայաստանի հետ իր բնական տարածքային եւ ազգային պետական միասնությունից գաղտնիք չէ, եւ դա չեն ཐակսում անգամ Ադրբեջանի իշխանությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը Բաքվի համար մշտապես դիտվել եւ դիտվում են որպես միջանկյալ կապող օղակ համաթուրքական պետության ստեղծման հերանեկարում ժամանակակից Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Հյուսեյն Իրան բաղկացուցիչներով։ Պատահական չէ, որ առ այսօր էլ Բաքուն Հայաստանի տարածքը բացահայտ դիտարկում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, իսկ Իրանի ատրպատական նահանգը հարավային Ադրբեջան։ Բնականաբար Բաքվի իշխանությունները երբեք չեն հաշտվել արկա ստատուս քվոյի հետ։ Ամենայն միջոցներով, այդ թվում բարբերաբար ձեռնարկվող տարաչափ դիվերսիաներով, այսինքն ուժի կիրառմամբ կամ ցուսադրմամբ եւ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացում բազմաբնույթ դիվանագիտական խաղերով փորձելով խոչընդոտել հիմնախնդրի վերջնական լուծումը։ Ուժի կիրառման այս հերթական փորձին, ինչը հաստատում են նաև ադրբեջանական իշխանությունները, Բաքուն նախապատրաստվել է առավել հանգամանորեն, քան նախորդ բոլոր դեպքերում։ Ընդ որում, նախապատրաստական աշխատանքները, դատելով վերջի 1-2 ամսվա իրադարձություններից, իրականացվել են ոչ միայն ռազմական ու քարոշչական առումներով, այլև միջպետական հարաբերությունների եւ առանձին միջազգային կառույցների հետ աշխատանքի հարթակներում։ Հիշենք Էրդողան-Ալիև վերջին հանդիպումն Անկարայում։ Իսլամական երկրների գիտության, կրթության եւ մշակույթի հարցերի կազմակերպության ISESCO-ի Բաքվում անցկացված մարտյան միջազգային համաժողովը, որոնցում Բաքուն անկասկած հավանության եւ աչակցության որոշակի երաշխիքներ է ստացել իր առաջիկա ձեռնարկումների համար։ Մասնավորապես Ինչպես նկատում են փորձագետները, Ադրբեջանի ապրիլյան լայնացավալ հարձակումը պետք է դիտարկել ռուս-թուրքական բավական լարված հարաբերությունների համատեքստում։ Բանն այն է, նշում են նրանք, որ Էրդողանին խիստ անհրաժեշտ է Թուրքիա Ռուսաստան ներկայիս թնջուկում Իլրումն ուկրաինական սիրիական խնդիրների ունենալ նաև Ղարաբաղյան իսկ ավելի լայն ընդգրկմամբ հայկական հանգույցը։ Նկատի է առնում, որ Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղ ռազմական բախումները հնարավոր է վերաչեն Ադրբեջան-Հայաստան ուղակի արճակատման, պատերազմի, որի պարագայում Մոսկվան ստիպված պիտի լինի դիմել հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության հիմնադիր անդամի իր պարտավորությունների իրականացմանը, ինչը կդառնա լրացուցիչ գլխացավանք Կրեմլի համար։ Առավել եւս, որ ՀԱՊԿ անդամ ոչ բոլոր պետություններն են միանշանակ դիրքորոշման այդ խնդրում։ Ի վերջո, ջանքերի ծրումն աշխարհակահական մի քանի ուղությամբ Անկարայի կարծիքով հազիվ թե Մոսկվայի օգտին լինի։ Որոշ փորձագետների եզրահանգմամբ պաշտոնական Անկարայի կողմից Բաքվի նման ուղղորդումը հազիվ թե վերջինիս օգտին լինի։ Թեկուս նախագահ Ալիևն առանց այլևալության ընդունել եւ կուրորեն փորձում է իրականացնել այն։ Այնուամենայնիվ Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանի ընթացիկ նախահարձակ գործողությունները պատերազմի վերսկսում են նշանակում, թե դրանք կարելի է դասել նախորդ տարիներին նրա իրականացրած դիվերսիաների շարքին, որպես ուժի ցուսադրման արտահայտություն։ Դատելով Ադրբեջանի հայտարարությունից, թե մտադիր է եւ պատրաստ միակողմանի դադարեցնել մարտական գործողությունները, այն ինքնին տալիս է հարցի պատասխանը։ Այո, կասկած չկա, որ այդ հայտարարությունը միանգամայն ստահոդ է Կանզի մարտերի ընթացքը հակառակն է հուշում։ Պարզապես ակնհայտ են մի շարք գործոններ, որոնք Բաքվին ստիպել են դիմել սեփական եւ միջազգային հանրության արժեվ նման ռևերանսի։ Առաջին եւ գլխավոր գործոնը մեր համոզմամբ Արցախի հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության բանակի հուշկու հակահարվածներն են ռազմաճակատի ողջ երկայնքով, որոնց արդյունքում ադրբեջանական զորքերը կրելով կենթանի ուժի եւ ռազմական տեխնիկայի զգալի կորուստներ Հիմնականում յետ են շպրտվել ելման դիրքերը, իսկ առանձին հատվածներում ավելի խորքերը։ Արցախյան զորքերի հետագա առաջխաղացման հնարավոր հերանեկարով հանդերձ։ Այլ կերպ ասած, ադրբեջանական բլիցկրիգն անփարունակ ավարտ է ունենում, ինչը Բաքվին ստիպում է խորհել այդ արկածախնդրությունից հրաժարվելու նահանջի ուղիներ փնտրելու մասին։ Երկրորդ գործոնն Ադրբեջանի զինված ուժերի անձնակազմի բարոյա հոգեբանական անմխիթար վիճակն է։ Միայն այն հանգամանքը, որ մարտադաշտ ուղարկվող ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիկունքում, ինչպես որ 90-ական թվականների սկզբներին էր, սկսել են տեղակայվել նաև բաժի ջոկատներ, ինքնին շատ բան է ասում։ Երրորդ գործոնը բուն ադրբեջանական հասարակության մեջ է, որը դատելով Բաքվից եկող լրահոսից մեղմ ասած այնքան էլ շահագրգռված չէ Լեռնային Ղարաբաղում նոր պատերազմի ներքաշվելու հարցում եւ մեծապես խոշապի է մատնված, առանձնապես սավանամեր շրջաններում։ Մանավանդ արցախցիների եւ առհասարակ համայն հայության հայրենասիրության մերորյա դրսեւորումների հանուն հայրենի հողի պաշտպանության համատարած կամավորագրման համապատկերում։ Չորրորդ գործոնը միջազգային ճնշումն է, ինչպես գերտերությունների, նույնպես է միջազգային հանրության, միջազգային հեղինակավոր կառույցների, ընդཐུպ միջև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մակարդակով։ Եվ վերջապես հինգերորդ գործոնը Ռուսաստանի Դաշնության, որպես ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամի վճռական կեցվածն է, ինչի արտահայտություն կարելի է համարել Պաշտպանության նախարարի եւ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի Բաքու հնարավոր այցի մասին տեղեկատվությունը։ Դատելով այս ամենից համոզված ենք, Բաքուն ստիպված պիտի լինի վերահաստատել մարտական գործողությունները դադարեցնելու մասին իր նախորդ թեկուզ եւ կրկնում ենք ստահոտ հայտարարությունը։ Եթե ոչ հառավշիկա ժամերին, ապա առաջիկա 1 կամ 2 օրվա ընթացքում։ Բնականաբար, ինչպես նախորդ անգամներում, դարձյալ հայկական կողմին մեղադրելով նախահարձակ լինելու մեջ, ինչ խոս ճարահատյալ ինքնապաշտպանության դիմելու կեղծ ու պատիր կեցվածքով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։ Դրատվական ծրագիրը սպարվեց։